Vuelta Boletos. Shoutout talaga sa inyo lahat. Magigay para sa parteng lalaban. Pero, uh, De, shoutout talaga sa lahat ng suporta, tunay, live at online, lahat ng mga MCs na buo-buo na liga, sa lahat ng mga nakasama natin tong buong Buelta Palentong 6. Tangin na, kundi dahil sa inyo, wala tayo dito. Abangan nyo yung uh, isa buhay final sa Ahon. Kita-kits tayo doon. At Philip, tapagigay para sa parating na laban. Oh. Sa kanan ko, galing pa Muntinlupa para sa inyo. Magigay para kay Shernan. Ako on the way na ang pangarap matupad Hindi nyo kakayanin ng Makatang Best in Math Ito'y kulabo at pagsasama Ng dalawang Makatang nag-aalmusal tuwing umaga Ano na lahat ng matinik ngayon panis Mga isdang siloso tawag dyan ay jellyfish Ah, Oji Woon, Shernan is on the mic Bumubuga ng letra kahit hindi magka-hike ko lang batiin si Marv Alvarez, Montilupa Cagers, Angeles Resort. Siyempre sa lahat ng mga tropa ko, sa mga babaeng niloloko at pinagpapalit sa mga gantong klase. Para sa inyo to. Sa kaliwa naman, Antipolo Rizal represent. Magigay tayo lahat para ay Husky. Daming naiisip, alin gagana Di ko alam ang uunahin, alin gagana Kaya sana, wag puro sana Kasi wala din, pangarap di basta naaabot Parang Aladdin, papel ko sa mundong ibabaw Tapos ang pahina, kung ako ay parang pusong Biglang nagpahinga, ginto ang bawat sandali Sa pag-abot ng tagumpay Parang orasan, bawal tumigil ang aking kamay Ayun na, uh, syempre uh, bago lahat, babatingin ko muna ng happy birthday si Shernan. Be- uh, birthday niya next week. Yun, ah. Siyempre, happy birthday din kay ah, Aldrin Bilog Makalipay, Daniel Tablete, nasa Taiwan, kay Lovely ni Dave, yan si, si Kulas, Sheila May Kanatap, Parachute Clothing, ah, Aldrin Ahes, Icarus Clothing, No Manas, Rizal Hip Hop Movement. Gora. Yeah, shoutout sa kanila pareho para sa ganitong klaseng entertainment pero hindi ko rin alam kung binabayaran talaga kayo para magkatya. Nanalo ko ito si Sherdan. Pinili niya mauna si Husky. Tigdalawang minuto dapat. Pakinggan natin, unang banat. Husky. Flip-top game na. So ikaw pala yung asawa. Hindi na ako magtataka kung bakit may kabit Ganto ba naman itsura, hindi pagpapalit? Ito ay laban sa pagitan ng asawa at kirida, isang malinis at matino at panirang kontrabida. Basta ka bet masama agad, tapos ikaw na yung perpekto, tandaan mong hindi maghahanap ng iba kung tinuruan mong makontento. Maligo ka kasi, Huwag mo sa akin isisi kung bakit ka niloloko. Ako ang reserbang ilaw ng tahanan kasi sabi mo daw, napupundi na ako. Noon, sinasabi mo pa, I love you babe, ikaw lang sapat na. Pero ngayon, putang ina mo, sumusobra ka na. Pag nadadapa, oh, dahan-dahan, okay ka lang ba? Pero ngayon, tanga naman na ito. Bilisan mo na! Yan. Di porkit mahal tayo, kampante at wala ng self-conscious, be always attractive to your partner, gawing third party nyo si Jesus. Huwag puro pagmamahal. Dapat samahan din ang dasal because the family that pray together, pack you walang forever. Try mo kasing mag-ayos. Ba't di ka mag-makeup? Blush on lipstick, eyeliner. About sa butas ng muka, derma. Pag hindi kinaya, grinder. hindi sa lahat ng pagkakataon, kabet ang magpaparaya. Kayo tong masukistang nagtitiis at di marunong magpalaya. Oo, mali. Pero sa kabilang banda, di mo ba nakukuha ang punto? Ang tunay na loyal kahit may lumande, di yan natutukso. Kaya kasalanan ko ba? na nagmahal ako ng taken. Kung wala nang ti sa'yo, kaya nasabi ko ng akin. Ang kasal ay di dahilan para sabihin habang buhay sa iyo yung tao. Ito'y papel na nagbibigay karapatan para sabihin taong nagmamahalan ng todo. Pero kadalasan, sa una lang, pero katagalan, hiwalay na. Walang nagagawa ang batas kung nakatadhana siya sa iba. Di ko intention ang manira. To be honest, I'm serious. Ang sabi niya lang sa akin, kukunin kita ang chorus. Di na ako nakatanggi kasi yung concept niya ang cute. Kada uwi iyut, kada uwi biglang may alak na. Biktima lang ako. Lately ko lang nalaman na meron pa lang kayo, kaya wag ako awayin mo. Kung naging mapusok at marupok, ang haligi ng tahanang walang tibay, naghahanap yan ng pukpok. Kaya sa bahay, bata hinanda. May pasok daw sa iyong pag-asa. Iba na pala nilalaman ng iyong asawang nagnanasa Nalalamig na ba sa'yo? Kaya sa akin, special treatment. Pinapahid sa akin lotion, pinapahid sa'yo ointment. Nandun na tayo. Ipaglalaban mo, pamilya mo, at kitang-kitang ina ka. At kitang-kitang ina ka. Pero hindi mo kailangan magmakaawa para sa pag-ibig ng iba. Kaya mo pa rin maging magulang. At the same time, masaya yung mga taong manloloko, tatandayan mag-isa at siya nga pala. Ipagluluto kita, pinakbet, para masabi ko lang sa'yo na, pinak ka lang, hindi ka naman bet. Sinasabihan mo akong maligo muna? Hindi yan tinuro nung subject ko sa agham. Kailangan palang maligo, sorry, hindi ko alam. Kung alam ko lang eh. So, ikaw pala yung kabit ng asawa ko. pangit mo. Mukha kang pokpok sa farmer's kubaw. Yung nag-aabang ng lasing na bagong sahod. Ikaw yung babaeng nilalako ng babaeng bungal na mukhang parot. Anong akala mo maganda ka? Putang ina mo. Dahil sa mukha mo, kaya naimbento ang putang ina mo. Lahat ng kabet, peste. Lalo ka ng putang ina mo. Kahit siguro nasa simbahan tayo, masasabi ko sa'yo, putang ina mo. Di ba napapala nyo sa pagiging kabet? Sarap mo hatawin ng silya. Kung ayaw mo ng maayos na buhay, huwag ka manira ng pamilya. Buntis ako. Buntis ako. Masama sa akin ang ma-stress at makaramdam ng ganto. Pero mas masama kung hahayaan ko na lang kayo sa katarantaduhan nyo. Oo, may pagkukulang ako. Pero may pagkukulang din siya. Ang pinagkaiba namin yung pagkukulang na yun, hindi ko hinanap sa iba. May problema kami. At yung mister ko, naganap ng pwedeng makausap at masandalan. Yung basura na meron kami, dinala niya. Kaya siya naghanap ng basurahan. Masyado mo pinagkakasya ang sarili mo sa asawa ko. Kahit mukha kang tanga. Sa mister ko, siya daw ay fit. Kasi mukha siyang paa. Bars? Bars? Oo, bars. Pag hinataw kita ng bareta, basag yung uso mo. Pero kulang nga wasakin ko ang mukha mo sa ginawa niyo sa puso ko. Tangin ang mga kabit na to. Pag kinumpronta, galit na galit, gusto manakit. Kayo na nga itong nakasira ng relasyon, gusto nyo kayo pa mabait? Anong akala mo? Ha? Yung pagiging kabet, maliit na bagay lang na nagagawa. Yung tipong nakasagi ka, magsusori ka, tapos hindi mo sinasadya. Gago ka ba? Huwag kang umastang inosente. Alam kong alam mo ginagawa nyo, baliw ka. May isampung beses kayo nagkantutan, anong mahigit sampung beses ka din nabigla? Inutil! Itong mga kabit na to, pag walang titi, kala mo malulugi. Sa sobrang katimong hayop ka, malapit ka ng maging bune. Nananawagan ako sa mga senador, pakiusap. Gumawa kayo ng bagong batas sa Pinas. Libreng saksak sa mga kabit kahit wag na libreng bigas. Dahil kaya kong tiisin ng gutom, kahit na ano pang okasyon, kaysa sikmuraing makakita ng kabit na nakakasira ng relasyon. Ah, ganon. Sinasabi mo na putang ina mo, magtigil ka. Dahil masasabi ko sa'yo, pukil ang ina ka! Pukil ang ina! Pukil ang ina mo! buhay ko, Fiona. Nung nakita kita sa picture, kala ko noon pangit ka. Pero ngayong kaharap na kita, sabi ko, shit, ang bait niya. Alam mo bang masama ugali ng asawa mo? Kaya try mong kalimutan. Hinuhubaran niya ako pag malamig, di niya ako kinukumutan. Tsaka bobo ka daw sa Scrabble. bobo ka daw sa Scrabble kasi ang hahaba ng tira niya. Samantalang ikaw, dog, cat, sit. Natatagalan ka pa? Mag-iisip ka na nga lang yung hindi pa pinag-isipan, nag-iisip ka ba? Minsan na lang kayo mag-banding, gusto mo rugby pa? Pero iba dating mo, girl. Yung alindog mo, pambihira. Uy, ang tambok ng pepe, oh. Hanggang sikmura. Pag nagmamayday ka, pak, pak, pak, mm, pak, mm, kaloka. Nasobrahan sa dami, kala mo PowerPoint na. Puro lait ba? O gusto mo pa puri? Doon ka sa simbahan. Ipanalangin mo yung taong habang buhay, kaya kang samahan. Yung may respeto sa babae at kaya kang panindigan. Hindi yung taong mahal ka lang pag nasa loob ng tahanan. Hindi lahat ng kabet masasama. Kami ang takbuhan ng problema. Binubugbog ka, wag mong pagtakpan. Kitang-kita sa itsura. Napakahirap bumitaw. Lalo't kung doon tayo masaya, Napakahirap talaga. Kahit gaano tayo kagaling sa ibang bagay pagdating sa pag-ibig, tanga na. Tulad ko, matalino ako dati. Tinago ko lang sa inyo. Iniisip ko lang kung saan ko tinago kasi nalimutan ko. But you know what? Cheating is not a mistake. It is a choice in life. Like a knife in your hand that you put on your wife. And basically, supposed to be there's a tendency, a possibility to have physically, emotionally, and mentally disorder ka. and probably, you are hopefully, totally, broccoli, tutuli, puki ng ina ka. Basta niloko ka! Kung pakiramdam mo wala nang nagmamahal, nandyan si Lord para sa'yo. Hindi ka niya pababayaan, sumama ka na kung gusto mo. Kasi pag iniwan ka, kaya mo ba? Kasi ako, tanggap ko na. Nabuhay ako sa mali, kaya alam ko rin pag tama na. Di porkit legal matitino, pagkabit pokpok bayaran. Tanong mo sa asawa mo kung sinisingil ko yan. Mapanghusgang lipunan, tingin lagi ay pangkama. Di ako kaladkaring babae, kusa akong sumama. kayo kahit may nasisirang relasyon. At least nalalaman nyo yung pag-ibig kung hanggang saan yung limitasyon. Yung gantong issue, dinabago. Kaya nga siya may bago. Gusto niyang maramdaman yung panahon kayo yung bago. Kasi ang sarap ikip ng taong hindi ka kayang ipagpalit. Kaya nga madalas mong maranasan itago sa kabinet. <laughs> Oo, alam kong darating yung panahon na kailangan naming magpaalam sa isa't isa. Pero wala akong pagsisisihan kasi sobrang minahal ko siya. At bilang babae, alam mo ba, naaawa ako sa'yo. Hindi ka naman dapat niloloko. Dapat sa'yo sinasako. Get lost. Get lost so fast. You're next, I'm last. Hinuhubaran daw siya ng asawa ko. Tapos hindi kinukumutan. Alam mo ba't ka hinuhubaran? Wala kang damit. Damit ko yan! Kapal ng mukha mo? Kung na nga itong nakasira ng relasyon, ikaw pa nagsasalita ng ganyan? Itong sama ng loob na meron ako? Wala nang paglagyan. Ang ganda-ganda ko. Ulit ha. Ang ganda-ganda ko. Putang ina. Di ba ako maganda? Basta maganda ako. Tapos ipagpapalit ako sa pokpok na maraming utang sa Bombay. Ito yung pokpok na para magka-iPhone, ipupuhunan yung puday. Isa sa hindi ko matanggap, Pinagpalit ako sa babaeng mahaba ang... Tigang lang yun. Tigang lang siya, wala nang ibang dahilan. O siguro dahil losyang na ako, laspag na, kaya iba na yung gusto niyang tikman. Di na ako nagme-makeup, di na nag-aayos, yung buhok, di man lang mapulupot. Kaya yung mister ko naganap ng sariwang bulaklak, pero nakuha niya bubuyog. Minsan yung pagiging malandi, pinabasa rin sa itsura, wag ka padalos-dalos. Ay, kaya ka nagustuhan ng mister ko. Idol na idol niya si Thanos. ano, masaya ba? Masaya bang ang kinin yung oras at atin atensyon na dapat sa akin binibigay? Masaya bang ang kinin yung lalaki habang meron siyang pamilyang hinihintay? Habang ako nag-aalaga ng mga anak? Pinapadede mo asawa ko? Habang ako naghahanda ng pagkain, kinakain mo asawa ko. Habang ako nakayukong naguhugas ng plato, ikaw tuwad ng tuwad. Habang ako, laban ng laba, ikaw hubad ng hubad. Tinitipid ko sarili ko para yung budget sa mga anak ko na lang at hindi na mabawasan. Gustong gusto kong uminom ng Macau cheesecake, 50% sugar, pero mas pinili ko yung buko sa labasan. Rami na may gyosa, only chicken wings, crispy patang putok na putok. Habang kayo nasa samgyup salamat, ako gutom na gutom. No, masaya ba? Magmahal ka ng lalaki sa maling katayuan? Hindi ka maipagmalaki sa mga tao, tas ang pangalan mo sa cellphone, paring Ryan? Facebook, kami yung pinupost. Hashtag, happy family. Ano, masakit ba? Di ka mailagay si Mayday, di ba? Kasi kabit ka. Ako pinakilala ako sa magulang. Ikaw pinakilala ka sa barkada. Ako sinasabihan ng I love you. Ikaw? Kasan ka? Ako binila ng bahay. Ikaw chine-check-in ka lang sa motmot. Ako binibilan ng makeup sa Watson, ikaw binibilan ng condom. Kasi may tulo ka. Totoo yan kahit itanggi mo. Kasi hindi na bago sa iyo ang titi, kasi titi ang mundo mo. Sa ngayon, ako ang kawawa. Pero sa mata ng Diyos, ako ang tama. Darating ang panahon na pagsisisihan nyo yan dahil masakit, gumanti ang karma. Get lost. Also. Hoy! Yung pag-ibig mo sa kanya, wag mo nang isulong. Ikaw ang gumagawa ng gawaing bahay kasi mukha ka daw katulong. Sa mga oras na to, simulan mo nang mag-move on. Manghiram ka ng vibrator, bar, <laughs> vibrator kay Lanceta. Si Pistolero may dildo yon. Si Numerus merong kahoy, yun nga lang maliit. O kaya itry mo yung kay Lil Jan, ayon mas masakit. Yang pagdadalang tao mo, Huwag mong gamiting dahilan. Nine months lang mabuntis, Nine years na yan. Oo, mahal mo asawa mo. Pero ako na ang gusto niya. Huwag mong sabihing may bahay ka kasi ako may condominium pa. May bagong damit, bagong sapatos, at may bago pang cellphone. Samantalang ikaw ay love you lang inaantay pa maghapon. Kaya kung nagawa kang lokohin ng asawa mo, Baka hindi lang siya sa'yo talaga. Mahal ka? Eh bakit ka niloko? May pamilya kayo? Eh bakit ka niloko? Sa'yo siya? Eh bakit siya pumupunta sa akin? Matatapos lang tong issue na to kapag may isang pinili sa atin. Kaya ayoko nang itago pa. <laughs> Alaric Yuson, sino ba talaga? kadiri, oh. Isipin mo, tinotorid mo siya. Ikaw, wag kang martir. Madami pa diyang iba. Kung nakakatakot kang mahalin, ganun yung tipo ni Plasma. Hindi ka na kailangan, kaya tanggapin mo na. Hindi to kate o landi lang, mahal namin isa't isa. Kaya wag mo kong husgahan wala kang alam sa buhay ko. Siya naka-virgin sa akin, kaya ako nagkaganto. Nung pinasok niya ako sa Sogo, sabi ko, bakit dito pa? Sabi niya, tsangin na, mahal kita, kaya gusto ko, Sogo ka. alam mo ba sa buhay ko, ayun ang pinakamagandang chapter. Naranasan ko yung submarine, tinuruan pa akong mag-helicopter. Bawat sulok ng silid, hindi namin pinalagpas. Tinago namin yung remote, sinulit bawat palabas. Kaya ano? At naulit ng naulit. Dalawang beses isang linggo. Hanggang nalaman ko isang araw, Anigma buntis din ako. <laughs> Oo, yung tiyan ko meron ng laman. Patawarin mo ako, Kebs. Umaasa ka pa naman. Sa mga lalaki at babae dyan, ito ang lagi niyong tandaan. May tamang proseso ng pagpili kaya nga nauso yung ligawan. Huwag magpadala sa salita. Sa halip ay sa gawa, abutin man niya ng taon at least nakitang may tiyaga. Dahil ang pakikipagtalik Sagrado yan sa tunay na babae na dapat lang binibigay sa isang tunay na lalaki. Ang pag-ibig ay di madali, kaya di dapat minamadali kung ayaw niyong mauwi sa isang pangit na pagkakamali. <laughs> Ikaw, sa akin ka uuwi. Siyam na taon na daw akong buntis. Di ka lang pokpong, hangal ka pa. Pagkapanganak ko, nagpapabuntis ulit ako. Siyam na taon tuloy-tuloy kasi mahal ko siya. Totoo ba pa? Totoo ba pa? Binila mo siya ng kondo? Bakit sa akin ang damot mo? Kaya pala kulang yung binibigay mo sa akin tuwing katapusan? Sa kanya napupunta yung sahod mo? Napapabayaan mo na kami ng pamilya mo dahil dyan sa katarantaduhan mo. Hindi mo na alam yung nangyayari sa mga anak mo dahil dyan sa kawalang yaan mo. Yung anak mong si Batas, Yung anak mong si Batas, puro kantot nanay ang inaatupan. Buwat nang nagloko ka sa akin. Yung... Si Balakid madalas nang nakakalimot dahil di mo na tinutulungan sa assignment. Marami na tayong nawawalang gamit dahil sa anak mong si Twing. Sumasakit na ulo ko. Si Ipok nasa loob ng kabaong. Ano ba yung mga anak ko? Puro loko-loko. si Sayad, may bukas, higa, sara. Magiging rapist pa ata. Buti na lang di mo naging anak si Badang. Di ko natutuloy, baka magdemanda. Alam mo, Si MR Industria lang ata ang matino sa magkakapatid. Hanggat pula ang natatanaw niya sa kahon na may tatlong kulay, hindi yung tumatawid. hindi mo alam yun, di ba? Kasi itong pokpok na kabit mo ang inatupag mo. Nakakalimutan mo may pamilya ka, basta umira yan libog mo. Huwag mo na sasabihin mahal mo ko. Hahayaan na kita sa kanya. Kasi kung totoong mahal mo ko, hindi ka maghahanap sa iba. Makakamove on din ako. Mawawala din tong sakit kahit matagal. Kaysa patawarin kita, magsama uli tayo kahit alam kong hindi mo na talaga ako mahal. At ikaw naman, Julia. ikaw, Julia. Marami ka pang hindi alam sa mundo. Bata ka pa. Marami ka pang mahanap na lalaking magmamahal sa iyo ng totoo. Yung pinakita niya sa iyo, pinakita niya rin sa akin yan nung una kaming nagkakilala. Hindi malabong iwan, din, iwan ka din yan pagka nag, nakaramdam siya ng sawa. <sighs> Masakit eh. Sinasabi ko to bilang babae ka. Babae din ako. Huwag mo hayaang may masaktan ulit na babae ng dahil lang sa'yo. Tayo-tayo dapat ang nagtutulungan para mabawasan ng mga pakboy na gago. Text mo lang ako sa 0955-0454-186 kung kailangan mo ng payo. Mabait ka, Julia. Pwede mo pang itama yan, alam kong hindi ka masama. Deserve mong magkaroon ng second chance at hindi mo deserve maging pangalawa. Bigyan mo ng respeto ang sarili mo. Yan ang magliligtas sa iyo sa kamalian. Ang makukuha mo'y totoong pagmamahal at hindi panandalian. Sa lahat ng babaeng nanonood at nakikinig, para sa inyo itong aking sinasabi, pinalaki kayong maayos na magulang nyo, huwag nyo hayaang tarantaduhin kayo ng gagong lalaki. Kung may mali ngayon, itigil na. Huwag hayaang manaig bukas dahil ang babae minamahal, hindi ginagawang panakit butas. Time natatay na ako. Kakaibang balentong yun. Magigay para sa laban na yun, no? Oh. Share na lang Ang boto ko, talo tayo <laughs> lahat dun sa laban na yun. Wala nang judge. Pero, shoutout ulit sa inyo lahat. Flint the pagigay para sa huling laban na <laughs> Wala, wala nang judge yun gusto ko lang pasalamatan si ano si asawa ni Left Blind si Kari para dito sa hero na to. Uh, sa mga boss ko sa trabaho, pasensya na sa araw na di ko pagpasok. Ayan kay Louie Lucas, MB Atlas Trent, Alabama Boys, Keman W. Yeah.